Не знаю. Ірина причинила двері. Біля шофи валявся рулон креслень, поставила його на місце. Прибрала також купу кальки. Справді оригінальне вирішення, не одводячи очей від креслення, сказала Клава. Наш шеф геніальний. Ірина підозріло подивилася на клаву. Невже й ти? Здуріла. Знаєш добре. Я вгору не лізу, так що підлизуватися мені нічого. А коли я дивлюся на твого благовірного, то часом думаю, що може лише він тут за покликанням, а не за зарплату. Він просто хворий, якщо чогось не додумав до кінця. Чи це його робота, чи чужа. Але якщо вже вклюнувся, тоді йде до кінця. Тільки мені здається, що його за це вже сколупнуть. Ти скрізь пересолюєш, бо насьорбалася солоного. Вони якийсь час працювали мовчки, кожна думала про своє. Ірина намагалася уявити розмову чоловіка з Іршею і не могла, щось їй заважало. Да. Пішов наш Сергій гору якось невиразно сказала Клава. Ірині чулася в її словах чи то заздрість, чи то якийсь смуток, і вона стала на захист. Хіба він не заслужив? Заслужив, хоч що. Таких проектиків чимало припадає порохом по тих шафах, що стоять у коридорі на третьому, і в підвалі. Ні, не таких. Ти бачила його проєкт? знову заперечила Ірина. Клава відповідала мов би, байдуже, проте й непоступливо. Хіба я кажу, що поганий, але що але? Підтримка я хлопцеві. Чи я? вся напружилася Ірина. Земляк шефа. Це вже його скільки а найбільше твоя. Ірина здивувалася, аж випустила з руки гумку, яку тримала двома пальцями. Дивилася на клаву великими здивованими очима, неначе та прийшла вкраденому або збиралася щось украсти. Моя? А вже ж? спокійно правила своєї клава, хіба не чула? протуркотіла Сергієм вуха. Ірина стояла спантеличена і трохи розгублена. Вона дивилася на клаву, але тепер вже не бачила її. Здавалося, її погляд повернувся кудись назад, на саму себе, в минуле, розглядає щось там, намагається розібратися. Я? Може, й справді щось. Він такий не схожий на інших, скромний, вічливий, коректний, всім допомагає. Хіба не правда? Клава підвела голову. Здавалося, вона теж хоче щось розгадати. З її обличчя зник вигляд іронічності. Тепер воно було серйозне і мов би, постаріло. Правда, сказала вона, хоч іноді мені здається, що його скромність як модний галстук на показ. Вона мить помовчала, махнула рукою, ніби відмовляючись від власних слів. Та що там? Кожна людина повинна мати ширму. Тепер Ірина злякалася по-справжньому. Ти що? У Сергія ширма? Може, я й помиляюся, погодилася Клава. Але якось так, що хоч частина правди, нехай одна крихітка, залишалася і за нею. Він справді хороший. У нього такі ясні чисті очі, і водночас він такий рішучий і безкомпромісний. Просто ми знудьгувалися за тим. Кожен намагається простягнути свою брудну лапу правда. Ти ще не бачила всього, твій чоловік Тищенко.